Littafin kundin tsatsuba na uku wanda Abdulaziz Sani ma da aikin gini ya rubuta ni kuma Muhammad Umar kai gama zan karanto muku. wanda ya ɗauka nauyi shine Ismail Sani. Za ku iya kasancewa tare da mu a YouTube domin samun wasu littattafan. Amma ba a yarda a sarrafa wannan karatu ko ta wacce siga ba, ba tare da yarjewar makarancin ba. To kun ji dai inda muka tsaya a littafi na biyu, kuma ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga littafi na uku da fatan wannan karatu zai ɗebe muku kewa. Marubucin ya ci gaba da cewa, sai ga kuyanga ta dawo cikin fada sarki Dujjalu dauke da butar sirtaccen shayi sarki Dujjalu ya gyara murya yace ina fatan dai kowannan ku ya ji kwarin jikinsa Rizal ya dubi Boka Hajar al-Makurus da tsoho Ramna Kago sannan ya dubi sarki Dujjalu yace ni kam ji nake kamar ma zan iya ci gaba da zama a nan tsawon shekara guda ba tare da na gaji ba ko kuma na bukaci abinci ko abin sha sarki Dujjalu ya murmushi sannan yace yanzu na gama baku labari akan hikayar ɗan musunci imlas bin humzur da sarki abulyanu yanzu kuma sai ku gyara zama dan ku ji hikayar sarki hadiyas da tajiri kufuru bin aljar kafin sarki dijali ya buɗi baki ya fara bayar da labari sai tsohuwar nakagu kago ya ji ƙanshin su markahul sabus waɗanda ke can sararin samaniya tafiyar sa'a guda ce kacal ta rage musu su iso wannan fada ta sarki dijalu ramda kago ya tuna cewa ka'idar da sarki da jali ya shimfiɗa inda aka fara ba da labari babu wanda zai gusa daga cikin fadan nan kawai sai ruhin jikin ramda kago ya fita daga cikin gaggar jikinsa nan take ruhin ya zama haske ya ratsa saman ginin fadar ya fice ba tare da wani ya gani ba yayin da ruhin ramda kago ya cilla sararin samaniya sai ya ta gudu don ya riske su markahul sabus. kafin su iso fadar sarki Dijjalo. Bokanya Samaratu, Markahul Sabus, Boka Sulbani da boka jinshan na tafi a jere cikin sararin samaniya tamkar tsaye suna hira. Samarat ta ce, Ya ku abokan tafiya, ku yi sani cewa nan da sa'a guda za mu isa fadar sarki Dijalo, inda za mu iske su aljanin rabna kawo. Abin da nake so da ku kada ɗayan ku ya wani yunƙuri a karam na kawo. domin ku ya kasance mai tsananin ƙarfin sihiri da tsananin zafin nama da tsananin ƙarfi ni kaɗai ce zan iya shan sa na fesa masa hodan nan ya ƙungire da bacci da zarar kun ga hakan ta faru sai ku kama ruzuyal da hajar al mu tafi da su gaba ɗaya ko da samaratu ta zo na azancanta sai suka ji an ce ƙarya kike munafuka tsohuwa ramda kagu ya fi ƙarfinki ba ki isa ki masa komai ba cikin tsananin firgici su duka suka hau wayye-wayye amma ba su ga kowa ba al'amarin da ya dagula musu hankali kenan suka fara tsatsuba tsatsubansu don su ga mai magana amma banza domin tsatsubar tasu ba ta aiki ba daga can kuma sai suka ji an bushe da dariya cikin tsananin fushi samara ta ce kai mai dariya na san ba kowa ba ne kai face rauna kago idan ka isa ka yarda da kanka ka fito fili mai fito na fito na rantse da darajar tsafi na sai na halaka ka ko da faɗin haka sai ramda kawo ya bayyana ga gaban sai ce ba samaratu ina ke ina tunkara ta ai tun kina matsayin jaririyar tsafi na zamo tsohon tsafi? sirrin ki kaf babu wanda ban sani ba tun daga ranar da aka haife ki kawo yanzu duk wani kulle-kulle da kike yi ke da waɗannan shashashin na san da su kuma ba wani bane ya sanar da ni face mai gidana kashin horo lalle yanzu nan zan kama ku na maishe ku fursunoni na har sai mun kammala aikin rubutun kundin tsatsuba sannan zan tafi da ku zuwa tsibirin Bahar Zos na gurfanar da ku gaban mai girma shan horo yanki muku hukunci Samar ta ce kai ma ku ƙaryarka ta sha karya, baka isa kai mana wannan wulakancin ba kai ba kai ba ma ko mai gidan naka ne ya zo nan bai isa ba rabin da kagu ya fusata zuciyarsa ta kufulo ya ce to ai faɗa da surutu tsoro ne ku yi abin da kuke ganin za ku iya shin baki taho da sihirtacce hoda ba don ki watsa min na bingire da bacci jarraba mu gani ko za a dace bokan ya samar ta ce ainihin yanzu ma ina ganin ba sai mun yi amfani da karfin hoda sihiri ba da karfin dantse za mu kama ka mu maishe ka fursunan mu kamar yadda ka ambata za ka yi a gare mu ko da jin wannan batu sai aljini rabu da kago ya tuntsire da dariya sannan ya ja da baya kaɗan ya ɗora ƙafarsa guda bisa ɗaya ya ce ina sauraro wannan mai tsautsayi ne zai fara afka min a cikin ku yayin da su samarar suka ji haka sai suka dubi junansu su hudun suka yi duruduru, cikin abin da bai wuce daƙiƙa guda ba suka yi girgiza gaba ɗayansu suka zama haske kala hudu ja kore shuɗi da fari duk hasken ya haɗe waje guda kuma ya dunkule tamkar turin nakiya daga bisani ya zama gabjejin markawul sabis duk abin da ke faruwa aljini ramna kago na kallo ko gezo bai ba sai murmushi yake kamar yaro na wasa a gaban tsoho nan take katon markahul sabis ya kururuwa kafin ya wani abu ramna kago ya cafki makoshin markahul sabis ya shaƙe sai gashi yana kakarin mutuwa idanunsa suka zazzaro suka yi ɓalo-ɓalo kuma suka yi jawur kai kace ce ɓera ne a bakin kyanwa duk da girma irin na katon barkahul sabus sai ya zama na banza dan ya kasa tabuka komai sai ya wutsulutsul yake da kafafu kamar kifin da fasa ta kamo abu daga can sai ramda kawo ya saki wannan barkahul sabus ya kama jelar sai ya rike tamau ya rinka hajijiya da shi a cikin sararin samaniya kai ka ce mai wasa da majaujawa ne ko da wuya ta wuya sai markawul sabus ya rikide ya zama halittu hudu wato ya zamo samaratu boka jinshan boka sulbaini da kuma kansa gaba ɗinsu sun jigata ainin sai haki suke yi kamar ransu zai fita cikin shan mace samaratu ta fito da hodan nan da nufin watsa aljani ramna kawo kafin ta hakan tun ramna kago ya tufko hannunta ya matse ba shiri ta saki kullun hodar shi kuma ya carb ya cafke cikin tsananin zafin nama ram ramna kago ya watsa musu garin hodan nan su duka suka kungire da bacci ko da ganin haka sai ramna kago ya kyalkyale da dariyar farin ciki nan take nuni da hannunsa zuwa ga gangar jikinsu duk sai suka zamo tsuntsaye ƙanana waɗanda girmansu bai wuce na kanar ba ramna kago ya tsafe wani karamin kejin karfe ya bayyana a tafin hannunsa take ya zuba tsuntsayen a cikin kejin ya rufe sannan ya sauko ƙasa luwu ko da ya dirabe sa turba a gaban wani katon dutse sai ya busa iskar bakinsa zuwa cikin kejin nan nan take tsuntsayen hudu suka zamo rayu Ramda kago ya sake busa iskar bakin su ga tsuntsayen sai suka zamo markahul sabus samaratu jinshan da sulbaini amma yan ƙanana muni-muni Ramda kago ya dube sai kilkile da dariya sannan ya ce ku ƙananan matsafa yau kun haɗu da ƙanƙanin hadimin matsatsubi lalle za ku ci gaba da zama a cikin wannan keji har zuwa ƙarshen lokacin da za mu gama hattaba rubutun kundin tsatsuba. ku yi sani cewa zan aje wannan keji akan wannan dutse ne tafiyata duk wani bil adama da ya ganku a nan zai ganku ne a matsayin tsuntsaye kyawawa kuma komai karfin sihirinsa bai sai fito da ku daga cikin wannan keji ba ko kuma ya tafi da ku a nan za ku ci gaba da zama har na dawo na ɗauke ku na kai ku fada mai girma shamhuru shugaban matsatsuban duniya ramda kawo na gama faɗin haka ya ɗora kejin karfan bisa wannan katon dutse sannan ya buɗe fuka-fukansa ya sake tashi sama ya luluka a cikin sararin sama ya ɓace cikin gajimare ban faru haka ne markawul sabus ya dubi samar ce ya ke ummina yanzu shikenan haka zamu ci gaba da zama a cikin wannan keji har zuwa lokacin da wannan shegen zai dawo ya ɗauke mu zuwa ga shamuru lalle ya zama wajibi mu iyaka ƙoƙarinmu mu kubuta daga kejin nan in ba haka ba kashin mu ya bushe ni kam na gama tsorata da al'amarin shamuru yanzu fa ku duba ku gani kankanin sa ne kama mu ya mana haka tun yanzu ku yi sani cewa dukkan shirin mu, yanzu ya ruguje aljanni rabna kago ya subuce mana balle mu yi tunanin hanyar sato adda tsabi da ke cikin fadar shamuru samarar ta yi ajiyar numfashi cikin alamun kare zuci ta ce aini al'amarin ma ya wuce dukkan tunani na. magana gaskiya ban taba zaton cewa shirin shanhur da hadimin sa ya kai haka ba ya kai dana hakika a yanzu ba mu da wata hanyar kubuta daga cikin kejin nan sai dai mu rungumi kaddara mu jira yadda za a yi da mu yanzu shikenan duk burin mu ya wargatse ina amfanin shekarun da muka salwantar wajen kimtsa kanmu da sirrukan tsafi ina amfanin tarin wahalar da muka sha a cikin neman ilimin tsafi in dai haka ne tsafi bai amfane mu da komai ba face mummuna asara boka sulbaini ne wannan furci kai sulbaini ka iya bakinka kar ka janyo mana masifar da tafi da muke ciki ka sani cewa shi tsafi kogi ne sirrika cikinsa ba sa karewa kuma ba su da adadi ka sani cewa yayin da mutum ko aljan ya zurfi a cikin kogin tsafi yana isa fada guda uku fada ta farko ita ce fada sihiri wacce mu dukkanin mun shige ta fada ta biyu ita ce fada gundarin tsafi ya kamata ku gane bambancin sihiri da gundarin tsafi shi sihiri shine damar sauya abu zuwa wani abu, shi ku gundarin tsafi shine karfin samun nasara akan abokan gaba kamar yadda Ramna Kagu ya samu nasara akan yanzu fada ta uku ita ce fada tsatsuba wannan wani matsayi ne wanda idan mutum ko aljan ya kai shi to zai iya duk abin da ya so zai iya mallaka komai da kowa ya kuma sarrafa komai da kowan yanda ya so na so ku sani cewa halin yanzu shamhuru ya wuce matakin farko da na biyu ya shiga mataki na uku har yayi nisa a cikinsa amma bai kai ƙarshe ba duk sa'a da ya kai ƙarshen wannan mataki ya zama cikakken matsatsubi yayin da su samar suka ji wannan fatawa sai duk suka cika da mamaki don ba su taɓa tunanin hakan ba Samaratu ta dubi Jinshan ta ce yanzu yaushe ne Shamharu zai kai ƙarshen wannan matsayi har ya zamo matsatsibi Jinshan ya gyaran murya ya ce ai Shamhuru ba zai zamo matsatsibi ba sai ranar da aka kammala rubutun kundin ba, Sannan aka je aka kulle na ɗaya da kuban na biyu sannan aka kashe dukkanin ma'abota addinin musulunci a doron ƙasa. Kuma dole ne a tattaro dukkanin jinin da ya zuba na ma'abota addinin musulunci a zuba shi a cikin wata ƙato kwalbar tsafi wadda girmanta ya kai na rabin wannan duniya da muke ciki yanzu aka wannan kwalaba na nan a aje cikin fadar bokashin buru wacce ke can duniyar ƙarshe ta ƙarƙashin ƙasa ranar da duk kwalabar ta cika da jinin ran nan ne shamuru ya zama matsatsibi ku sani cewa har yau har gobe ana zuba jinin ma'abota musulunci a cikin kwalbar amma ta ki cika kuma an fi shekara ɗari bakwai ana zubawa sa'ad da bokajin shan ya zo na a zancensa sai samaratu markahul sabus da ne suka ƙara mota saboda tsananin mamakin wannan al'amari markahul sabus ya ce tabijan ai ko ban ga ranar da shamhuru zai zama matsatsubi ba yaushe ne kwalabar tsawon za ta cika yaushe za a gama kundin tsatsuba kuma yaushe ne za a karar da ma'abota addinin musulunci alhalin an ce su ma suna da ƙarfi yadda markahul sabus ya gama wannan tambaya sai jinshan ya ce kai ku rabu da shamhur kawai domin ya shahara a fagen shedanci ba lalle ina tabbatar muku da cewa da sanna zai kai gaci wannan shine abin da ya faru ga su markahul sabus bayan sun samu nasarar kashe dodo kiryano da matarsa har sun tafi neman aljini ramna kawo inda tsotsi ya jefa su reshe ya juye da mota al'amarin aljini ramna kawo kuwa bayan ya bar su markahul sabus a cikin kejin karfe a dokar daji sai koma can fadar sarki Dujalu da yake dama ya bar gangan jikinsa a fadar kawai sai ruhin nasa ya ratso ta cikin gidan na saman fadar a matsayin haske ya koma cikin gangan jikinsa ba tare da kowa ya gani ba duk abin nan da ya faru tsakanin ruhin Ramna Kago da Sumar Kahul Sabus ya faru ne a cikin dakika 60 dan haka dawo ruhin nasa ta zo daidai da lokacin da sarki Dujalu ya gama gyaran murya zai fara bada labarin hikayar sarki hadiyas bin zalhik da attajiri kufuru bin aljar ba tare da ɓata lokaci ba sarki Jali ya fara bayani kamar haka a wani zamani can baya an yi wani mashahurin attajiri a nan birnin misra wanda ake kira kufuru bin aljar shi dai wannan attajiri ya mallaki dukiya mai tsananin yawa wacce shi kansa bai san iyakar adadinta ba saboda yawan dukiyar ne yasa aka shaci katon jeji aka gina masa gari guda mai ɗauke da gidaje guda dubu babu komai a cikin gidajen face tsubin zinare jauhari lu'ulu'u da deman kuma kowanne gida a cike yake tab babu masa katsinke masu gadin wannan gari wasu zaratan mayaka ne guda dubu saba'in kuma kowanne wata guda ana biyan su da albashin dinare dubu baya ga wannan dukiya kufuru na da waɗansu kuɗaɗen masu ɗimbin yawa a hannun manyan yaransa mutum dubu ɗaya waɗanda suke masa fatoci a hannun kowane ba fatake za a samu akalla dinare miliyan dubu ɗaya irin ribar da fataken ke samu ne ake tarawa a wancan babban gari wanda aka baiwa tsaron dakaru dubu saba'in kuma aka yi masa lakabi da baitul aljar Yadda kufur bin aljar ya tumbatsa kuma ya shahara sai labarin sa ya bazu ko ina cikin duniya ya zama na dukkanin sarakai da matsafa na son yin mu'amala da shi shekarun kufuru sun kai tamanin da ɗoriya kuma bai taɓa yin aure ba ba shi da iyaye kuma ba shi da wasu dangi daga shi sai dukiyarsa wannan abu yana matuƙar damunsa duk sa'ad da ya tuno da matsalar sai ta kuka ba wani abu bane ya hana kufuru yin aure face rashin lafiyar mazakuta tunda aka haife shi ya zamana, baya iya yin komai da mazakutarsa sai fitsari babu irin neman maganin da ba a yi ba gari gari ƙasa ƙasa amma da a banza kai sai da ya shafe shekaru da yawa yana ziyartar bokaye don neman magani amma ba a dace ba a ƙarshe dai ya haƙura ya rungumi ƙaddara asalin kufuru mutumin birnin hindu ne bayan an yi yaƙi a garinsa an kashe iyayensa da dukkanin danginsa ne ya sulale shiga duniya daga ne kama fatauci har ya so birnin misra inda ya samu wannan gagarumar ɗaukaka sarkin da ke mulkin birnin Misra a wannan lokaci sunansa Hajjaz bin Zalhiq Hajjaz da Kufuru sun kasance aminan juna matuka domin babu abin da Hajjaz zai yi bai nemi shawarar Kufur ba shi ko Kufur ya kasance mai tsananin biyayya ga sarki Hajjaz tare da yi masa gagarumar hidima komai da komai na bukatun sarki Hajjaz Kufuri ke ɗaukar nauyi hatta albashin fadawansa da abincin gidan sarki da suturarsa Kufuri ke yi babu abin da sarki Hadiyas ke da dukiya hannunsa face tarawa shekara da shekaru amma ko kaɗan dukiyar tasa ta gaza kaiwa ko da kaso guda daga cikin kaso dubu na dukiyar kufuru al'amarin da ya matuƙa girgiza sarki Hadiyas kenan kuma ya dugunzuma hankalinsa domin akwai wani bokansa da ya ce da shi idan har bai yi ƙoƙari ya tara dukiya da tafi ta kufuru ba sai an waye gari jama'arsa sun masa tawaye kuma sun karɓe rawaninsa sun naɗa kufuru tun sa'a da bokan ya gaya masa wannan batu ya shiga cikin matukar tashin hankali bisa hakan ne ma ya zage dantse wajen ƙoƙarin tara dukiya a sirrance sarki hadiyas ya sa aka gina masa katon gari kamar baitul aljar shi ma aka yi wa garin nasa gidaje dubu saba'in aka rinka zuba dukiya a cikin gidajen har sai da aka shekara saba'in ana zuba dukiyar amma gidajen ba su kai ba a wannan shekara kufur na can yawon neman maganin matsalar mazakutarsa har yanzu bai dawo ba bukatar sarki Hadiyas kuma bata cika ba sarki Hadiyas na matukar kauna attajiri Kufuru domin tun suna yara yan samari suke abota kuma tun ƙasan nan ne Kufuru ke dawaina da Hadiyas kowa ya san irin zumuncin da ke tsakanin su tamkar ƴan uwa suke ba dan wannan alaka ba da tuni sarki Hadiyas ya sa an kashe Kufuru a boye ya huta da fargabar rasa karagarsa bayan tafiya a attajiri Kufuru neman magani da tazarar shekara 22 ne Mata sarki Hadiyas ta haifi wata kyakkyawar ya wadda saboda tsananin kyawunta tun tana karama sarakunan duniya suka fara yi wa ƴaƴansu kamu ka har yarinya ta cika budurwa a shekara goma sha takwas ba a daina kawo toshi ba ita dai wannan yarinya sunanta Gimbiya Narila lokacin da Narila ta cika shekaru sha takwas sai ƴaƴan sarakuna suka yi ta a kanta kowa na son da aure ita ko ta ce bata ga gwani ba sarki Hades yi da ita ta fitar da gwani don ya aurar da ita ya huta da surutun jama'a amma ta sautari takan ce da shi ya kai abbana zai fi kyau ka daina yi min magana aure haka domin ni har yanzu ban ga wani ɗa namiji da ya burge ni ba amma ina tabbatar maka da cewa zan samu gwani na nan gaba ka yi sani cewa sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba ce ba saboda kasancewar sarki Hades bai taba haihuwa ba sai akan Narila ita ce kadai yarsa a duniya yana matuƙar son ta kuma baya son abin da zai taya mata da hankali bisa wannan dalili ne ya kyale ta ya zira ido yana jiran lokacin da za ta zaba kanta miji ana nan cikin wannan hali ne wata rana sarki Hades na zaune a fadarsa ana tafiyar da harkokin mulki kamar yadda aka saba Gimbiya Narila na zaune dab da shi a hannun dama sai ga wani manzo ya shigo rike da wasiƙa da zuwansa ya zube ƙasa ya kwashi gaisuwa sannan ya ce ya kai wannan sarki kai sani cewa ni manzo ne daga babban amininka attajiri kufuru ga wannan wasiƙa ya ce a kamaka ko da jin wannan batu sai farin ciki ya lullube sarki Hadiyas tamkar wanda aka yi albijir da gagarumin buri nan take ya miƙe tsaye rungume wannan manzo sannan ya karɓi wasiƙa hannunsa ya buɗe fara karantawa a fili kamar haka daga babban abokinka kuma amininka attajiri kufuru bin aljar bayan gaisuwa mai yawa tare da tsananin begenka a zuciyata ina mai farin cikin sanar da kai cewa abinda na tafi nema ya samu bayan tsawon wannan lokaci na shekaru arba'in ina fatan zaka taya ni farin ciki kuma zaka bani kyakkyawar tarba ga nan shigowa cikin birnin Misar gobe da yammaci ko da sarki Hajjaz ya zo na a karatun wasikar sai fashe da kuka dan tsananin murna bai san sa'ar da ya zumbure ya rungume na rila ba yi ta juyi da ita a cikin fadar su ma sauran fada tuni suka cika da farin ciki nan take labari ya cika gari kowa sai murna yake saboda irin kaunar da jama'a ke kufuru ta fi gaban misali kufuru ya kasance mai tsananin tausayi kyauta da karamci lokacin da yake zaune a misra kafin ya tafi neman magani babu wani talaka da ke rasa abinci ko sutura kullum kufuru ba shi da aikin da ya wuce raba abinci da sutura ga talakawa daga safe har zuwa faɗuwar rana haka zaka ga jama'a na dandazo a kofar gidansa sahu sahu kuma jama'ar sun zo ne daga birni da ƙauye kai wani lokacin ma kwana ake ana rabo bayan sarki Hadiza ya samu yar nutsuwa daga babban abin farin cikin da ya same shi sai gimbiya Narila ta dube shi ta ce ya kai abba na hakika ban taba ganin ka a cikin farin ciki ba irin na yau kai ko wace irin alaka ce tsakaninka da tajiri kufuru me maka a rayuwa har kake matukar kaunarsa haka ko da jin wannan batu sai sarki Hadiz ya shiru yana kallanta kawai ba zato ba tsammani sai idanunsa suka ciko da kwalla ya fara zubar da hawaye yayin da gimbiya Narila ta ga haka sai hankalinta ya dugunzuma ta shiga baiwa mahaifinta hakuri tana mai neman tuba bisa wannan tambaya da ta masa sarki Hadiz ya numfasa ya ce yake yata kwantar da hankalinki ki daina bani hakuri domin kuwa baki min laifin komai ba ki sani cewa ba komai bane yasa ni kuka face kin tuno min da tarihin rayuwata shekaru sittin da 'ya'ya baya nan take sarki Hades ya fara baiwa Narila labari kamar haka shekaru can baya sa'ar da ban fi shekaru goma sha hudu ba a duniya na taso a gaban mahaifiyata a matsayin ta guda ɗaya katal a duniya mahaifinmu sarki zalhid shi ne ke mulki a nan misra a wannan lokaci mahaifiyata na da kishiya wata azababbiyar mace mai tsananin kishi ana kiranta da suna kaluza kaluza na da ‘ya'ya bakwai kuma dukkaninsu maza ne yayyena a takaice dai kaluza ce uwar gida mahaifiyata ce amarya ita dai kaluza ta auri mahaifina ne tun yana saurayi ita kuma tana budurwa mahaifiyata kuwa bai aure ta ba sai bayan ya yi shekara ashirin da uku da kaluza tazarar da ke tsakanin wana na ƙarshe da ni ta kai shekaru bakwai ma'ana dukkaninsu sun girme ni nesa ba kusa ba kuma duk sun fi ni girma da yake kaluza mace ce mai bin bokaye tuni ta gama mahaifin mahaifinmu ya zama mai matuƙar ƙaunarta ita kuma mahaifiyata sai ta zama bora a gidan haka kawai mahaifinmu ya tsane ta kuma ya tsani abin da ta haifa ke ba dan ma ina da nisan kwana ba da tun ina jariri za a kashe ni a kullum kaluza za ta yi wa 'ya'yanta wanka ta caɓa musu ado a tafi da su fada zauna gaban mahaifinmu ni ko idan ma aka kai ni fada sai sarki ya kore ni ya hana ni zama tare da 'yan uwana wannan al'amari ba karamin jefa ni cikin bakin ciki yake ba haka ma mahaifiyata kullum ba ta da abin yi sai kuka da raraki na tana mai tausasa zuciyata da na ɗau hakuri na sani cewa ko mai daren daɗewa za mu rabu da wannan takaici takan ce da ne ai ko babu mutu akwai tsufa komai yana da lokacinsa ni kam jinta kawai nake amma ba ni da shawarar da ta wuce na kashe kaina na huta da takaici amma saboda tsananin santa da nake yi shi yasa ban kashe kai na din ba muna nan cikin wannan hali kwatsam sai ciwon ajali ya kama mahaifinmu ya kwanta tunda ya fara jiya ba a yadda ko ni ko mahaifiyata mu shiga inda yake ba balle mu duba shi wata rana yana kwance a tarakasa sai wani boka ya kawo masa magani ya sha shan maganin ke da wuya ji sauki bayan ya yi wani bakin kumallo a wannan lokaci daga shi sai wannan boka suka kaɗaice a cikin ɗakin nan kaluza da ƴaƴanta ba san da zuwan bokan ba shi kansa sarki zalhik ganin bokan ya tsulum a gabansa yana bayyana ya miƙa masa ruwan maganin a cikin wani jan ƙoƙo ya ce ya kai sarki zalhik na umarce ka da ka sha wannan magani domin kana gama shansa za ka warke ba tare da wata gardama ba zalhik ya miƙe zaune da kyar hannunsa na karkarwa ya karɓi ƙoƙon ya kawo baki sai da ya shanye maganin nan kaf sannan ya ajiye ƙoƙon faruwa hakan ke da wuya sai wannan bakin kumallo bokan ya dube shi kyalkyale da dariya sannan ya ce ya kai zalhir kai sani cewa wannan bakin abu da ka amma ba komai bane face wani mugun asiri wanda matarka kaluza ta maka dan ta raba ka da rayuwarka ta dora babban ɗanta zurusul falis akan karagarka ni dinnan ni ne bokan da ya shirya mata wannan mugun asiri hakika in ba dan nazo yau ba na baka maganin nan da tuni ka zama gawa ka sani cewa na yi hakan ne saboda bincike na ya nuna min cewa ɗaya daga cikin 'ya'yan kaluza ba zai mulki ƙasar nan ba lalle wannan yaro hadiyar shine zai zama sarki kai sani cewa duk yayyar da ka nuna hadiyar da mahaifiyarsa mu ne muka shirya da sihirin tsafi bincike na ya nuna min cewa idan har ban zo na karya wannan asiri ba ni ma mutuwa zan yi a ƙarshe ina mai roƙonka da kuma horonka da ka gaggauta zuwa ga mahaifiyar hadiyar ka nemi gafararta ka nemi gafarar ɗanta bisa kiyayya da ka nuna musu yayin da bokan ya zo na azancensa sai ɓace nan fa hankalin sarki zalek ya rabu gida biyu ya fara tunanin abin da ya kamata ya fara yi shin zai fara sawa kamo kaluza da 'ya'yanta ne a tsire su ko ko zai fara zuwa ɗakin mahaifiyata ne ya nemi gafaran nan take zuciyarsa ta raga akan ya tafi ɗakin mahaifiyata cikin sauri sarki zale ya sauko da kan kangadansa ya nufi bakin kofa kafin ya isa sai kawai ya ga an banko kofar ciki ta buɗe kaluza da ƴaƴanta manyan karti bakwai sun shigo kuma kowannen su na rike da kwari da baka sun ɗabe suna shirin harbi ita ko kaluza fuskar ta amurtike babu alamun tausayi ko imani cikin razana sarki ya ja da bayana mai cewa me zan gani haka nan take suka rufe kofar ɗakin kaluza ta duba sarki ta ce ya kai mijina ka yi sani cewa duk abin da ya faru tsakaninka da munafikin boka mun ji domin ku muna laba a bayan kofa muna sauraron ku ka yi sani cewa na aure ka ne don kawai na ɗauki fansa bisa abin da kai wa mahaifina cikin tsananin mamaki sarki zalhik ya dubi kaluza ya ce me ne wa mahaifinki kaluza ta bushe da dariya a lokaci guda kuma ta fashe da kuka ta ce ya kai wannan sarki idan baka manta ba kimanin shekaru hamsin baya akwai wani lokaci da ka yaƙi sarki Hutur. na birnin Darmes sai da ka karar da dukkanin mayakansa ka shiga cikin garinsa ka ritsa shi a cikin tarakarsa a wannan lokaci yana tare da yarsa karamar yarinya yar shekaru bakwai nan take ka sare takobi kai kansa da nufin sare masa kai wannan ya tasa ta fashe da kuka kuma ta durkusa a gabanka tana mai roƙonka da ka kyale mahaifinta maimakon ka tausaya sai kai bal da yarinyar tamkar an yi jifa da tsintsiya ka sa takobin ka fille masa kai yarinyar ta ruga kan gawar ta rungume ta tana ta kuka kai ko sai ka shafe jinin mahaifin nata da ke jikin takobin ka a fuskar ta sannan ka juya ka fice daga cikin ɗakin kana fita ka sa aka kulle ɗakin aka cinna masa wuta sai da ya kone kurmus komai ya zama toka abinda baka sani ba shine a ƙasan wannan ɗaki akwai wata ƙofa wadda mutum zai buɗe fita har zuwa bayan garin gaba ɗaya kai sani cewa ta cikin wannan kofa yarinya ta bi ta tsira da rayuwarta kuma wannan yarinya ba kowa bace face ni mata ka kaluza kai sani cewa tuni na dauki alkawarin sai na dauki fansa a kanka tun sa'ar da ka kashe mu mahaifi na sani cewa babu wata hanya da zan samu wannan dama face na zama matarka bisa wannan dalili ne na shiga bokaye har na samo sa'a ina bayyana gare ka ko ka ji babu wata ƴa mace da kake so sama da ni dan haka ka gaggauta aure na yau gashi na haifi ƴaƴa bakwai kuma tun suna ƙanana na sanar da su abin da ke tsakani na da kai dan haka sun tsane ka kamar yadda suka tsani mutuwarsu yanzu za mu kashe ka a nan cikin ɗakin nan sannan mu je mu kashe waccan matar taka da ɗanta kuma mu hau karagar mulkinka ko da jin haka sai sarki zalik ya ruga inda takobinsa ke rataye don ya zaro ta sa'ar da hannunsa ya kai kan takobin tuni kibiyoyi bakwai sun nutse a gadon bayansa sarki zalig ya kwara da ihu cikin tsananin dauri ya juya a guje ya afka kaluza da 'ya'yanta su ma suka afka masa gaba ɗaya aka fara ɗauki ba daɗi duk da cewa jini na zuba a bayan zalig amma bai fasa wannan artabin ba a hakan ya samu nasarar kashe kaluza da 'ya'yanta shida babban cikinsa ne kaɗai ya gagare shi amma sai doke shi da kafa ya faɗi kansa da baya kafin ya tashi tuni zalhik ya sauri ya buɗe ƙofar ɗakin ya fita kuma ya rufe ta ta waje zalik na layi ya tafi zuwa ɗakin mahaifiyata jiri na ɗibarsa yana faɗuwa da miƙewa a haka da ya samu ya shigo ɗakin mahaifiyatawa ni da mahaifiyata muna zaune muna kuka bisa abubuwan takaicin da ke faruwa gare mu